Šta kažete za čovjeka koji ne može da baci duhan? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti iman u njegovom srcu i da oslobodi od svega onoga što je od poroka koji islam zabranjuje. Znači čovjek ne, ne možemo reći da čovjek ne može ostaviti duhan, nego se radi o slabosti imana u srcu. Kad rob pojmi i shvati da je Allahovo zadovoljstvo preče i iznad svega, onda neće mu biti teško da se suprostivi svom nefsu, i svojim nagonima koji se kose sa onim što je ispravno. Allah žele ženu kad nešto zabranjuje, to je za dobro čovjeka. I stoga onaj ko koristi duhan zna mora biti svjestan da je u tome šteta, da on narušava svoje zdravlje za koje će biti pitan i odgovoran pred stvrtenim subhanahu ta'ala. A drugo, na takav način otjeruje i uznemirava meleke koji su s njim. I slično, znači u svemu onome što je Islam ostavio pravila i propise, ako čovjek nije u mogućnosti da to, znači tu se radi o slabosti imana. Da, znači mora objaviti rad šeitanu i molite Allah subhanahu wa ta'ala da ustraje u ibadetima kako me Allah omrzao ono što Allah i molite Allah da mu omili ono što Allah voli a zamrzi ono što Allah mrzi.